Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, թե ձերբակալվել է 3 արցախցի, ում նկատմամբ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հետապնդում է հարուցել դեռ 2021 թվականին։ Արցախի ՄԻՊ Գեգամ Ստեփանյանն անդրադարձել է միջադեպին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից ձեռք բերված տեղեկատվության համաձայն 2001 թվականին ծնված Ալեն Նելսոնի Սարգսյանն ադրբեջանական սահմանապահ եւ այլ ծառայությունների ներկայացուցիչների կողմից ուժի եւ հարկադրանքի կիրառմամբ առևանգվել եւ տարվել է անհայտ ուղությամբ։ Բացի դրանից Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվող անձանցից եւս 5 հոգու Ադրբեջանի սահմանապահ եւ այլ ծառայությունների ներկայացուցիչները տարել են անցակետի մոտ տեղադրված հատուկ սենյակ հարցաքննելու։ Հարց հարցաքննության ընթացքում տվել են տարաբնույթ հարցեր՝ սպորտով զբաղվածությունը, Հայաստանի Հանրապետություն գնալու նպատակը, Հայաստանում եւ Արցախում տնտեսական իրավիճակը եւ այլն։ Ձեռք բերված տեղեկությունների համաձայն նախորոք համաձայնեցված ցուցակներում առկա անձանցից ևս 2 հոգի՝ Վահե Հովսեփյանը եւ Լևոն Գրիգորյանը չեն հատել անօրինական անցակետը, սակայն չի հաջողվում նրանց հետ կապ հաստատել։ Թե ինչ է ուզում անել իրականում եւ ինչ ցույց տալ, Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում եւ այդ ամենը կատարվում է, քանի որ Հայաստանում իշխանություններն առաջ են տանում Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը, իսկ Արցախում իշխանությունը հանցավոր անգործության է մատնված, ասում է քաղաքագետ Ռոբերտ Հայրապետյանը։ Սա հենց նույն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների համագործակցման արդյունքում իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության արգասիքն է, երբ տարեցներին առևանգում են այն քողի տակ, թե իբրև նրանք հանցագործներ են եւ 90-ական պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի դեմ սանձազծել են այս կամ այն անհեթեթությունները, իսկ երիտասարդներն հիմա փորձում են առևանգել, որ այդ տպավորությունը ստեղծվի, որ երիտասարդ ուժը կարող ուժը, որը որ պիտի մնա, պիտի զարգանա, պիտի բազմացնի, ամտեր լինի իր մի հողին լքի։ Ռոբերտ Հայրապետյանն ուշադրություն է հրավիրում ոչ այդ արձանագրված դեպքերին, որոնք պատշաճ ձևով չշահարկվեցին կամ չօգտագործվեցին եւ անպատժելիության մտնոլորտում Ադրբեջանը շարունակեց իր ցեղասպան գործողությունները։ Եվ ես ուզում եմ նորից վերադառնալ 2020-ից հետո գերության մեջ հայտնված մեր հայրենակիցներին եւ դրանից հետո նույն գերության մեջ խաղ պայմաններով հայտնված Վագիվ Խաչատրյանին, այսօրվա 21-ամյա երիտասարդին, որոնց նկատմամբ 0 0 ուշադրություն կա կառավարության կողմից որևէ քայլ չի ձեռնարկվում այդ գերիներին նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի Ժնևյան կոնվենցիաների հիմքով եւ միջազգային իրավական այլ փաստաթղթերի հիման վրա այդ մարդկանց հետ բերելու ուղությամբ եւ Ադրբեջան նորորի ավելի կոպիտ կերպով է խախտելու մեր բոլորիս կյանքի իրավունքը ազատ տեղաշարժի իրավունքը եւ այն տարական ապրելու իրավունքը, քանի դեռ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է Ադրբեջանի հետ համակարգված նույն քաղաքական գիծը տան։ Քաղաքագետը նշում է, որ պետք է կամ իշխանությունները փոխեն իրենց քաղաքականությունը իշխանությունը կամ փոխվի իշխանությունը, այլապես ողբերգական լրահոսի շրջապտույտը շարունակվելու է, իսկ թիրախում հասարակ մարդն է քաղաքացին, ով ըստ սահմանադրության բարձրագույն արժեք է։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։